Esselamu alaikum, rahmetullahi wabarakatuh. Dugo me muči strah i ružne misle, te gobe ne znam kako to otkloniti, te ružne misli i strah me sprečava u puno stvari, a ne mogu se oduprijeti. Ne znam šta da radim, da vas uzvišeni Allah Đelešan nagradi svakim hajrom. Amin. Može se podvesti pod istu? Čovjek je dužan da traži lijeka prvo kod uzvišenog Allaha, da barake o ta'ala, kaže Ibrahim a.s. Oida meridu fehu je švin, a kada se razbolim, on me, subhanahu wa ta'ala, liječi. Tako da čovjek može biti iskušan bolešću i dužan je da traži lijek. Bilo putem medicine, putem Kur'ana, na bilo koji način dužan je čovjek da se liječi, a neka zna, on je dužan da se liječi, a da lijek daje, daje uzvišenje Allah te baraku dala. Pa neka traži to stvoritelja Azevođel i to što je čovjek iskušan, inša Allah tjela, da će imati nagradu na sudnjem danu. Mnogi su ljudi iskušani različitim bolestima, pa ponekad boli od raka, deseta godina, pa opet Allah žao da da se ljudi izliječe. Tako da to je znači trenutni musibet ili nedaće ili iskušenje koga je čovjeka zadesila, zadesilo, pa treba znači istrajati, treba istrajati, mola, molite Allah žao da ga izliječi i da traži lijeka shodno svojim mogućnostima, a uzvišen je Allah najbolje zna.